Faz o que eles querem ver, faz o que o bonde tá querendo. Tá querendo. Bota a mão no joelho e vai descendo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Ai, ai, ai, ai que delícia. Ai que delícia. Ela sentando, ninguém segura a menina. Ai, ai, ai, ai que delícia. <laughs> ai que delícia. Ela sentando, ninguém segura a menina. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Kika, kika, kika, kika, kika, vai novinha. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. enxaqueca, vai novinha. Então vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho. Vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho. Vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho. Vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho. Faz o que eles querem ver, faz o que o bonde tá querendo. Ah, tá querendo. Ah. Bota a mão no joelho e vai descendo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai desce, vai vai descendo. Vai vai vai ai, ai, ai, ai que delícia, ah, ai que ah. delícia. Ela aceitando ninguém segura a menina. Ai, ai, ai, ai que ah. delícia, ai que delícia. Ela aceitando ninguém segura a menina. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Kika, kika, kika, kika, kika, vai novinha. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Kika, kika, kika, que vai novinha. Então vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho. Vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho. Vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho. Vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho.